Jak rozumiesz, jak ci moi koledzy, do szkoły z nimi chodziłem, same ślązoki, po śląsku godali wszystkie, <laughs> pieru niejasny. No to no wiesz, to wszystko na, do Rajchu jedzie, do Rajchu wszystko jedzie, bo to miał, wiesz, albo dziadek, albo wujek we Wehrmachcie był. Tak, no wiesz, i czasy się już tak zmieniały, wiesz, tam, Podolski klosek. i to wszystko do tego Rajchu jedzie. Ja bym też do tego Rajchu pojechał, nie? No, no takie środowisko moje było, że kumple mi zaczęli wyjeżdżać. <coughs> Historia moje migracji. HistoriaMoyMigracji.com. The shows will be English and Polish. Please subscribe i zapraszamy do słuchania. Witamy wszystkich serdecznie po krótkiej przerwie. W piękny czerwcowy weekend odwiedziliśmy naszych przyjaciół, których znajomi pozwolili się nam przesłuchać. W ogródku, przy śpiewie ptaków i szumie wiatru, popijając pyszne wino, wsłuchiwaliśmy się w opowieść Wieśka i Justyny. Dziś tą opowieścią dzielimy się z Wami. Posłuchajcie. Myśmy jechali na, na wczasy do Florencji w Polsce. W momencie, kiedy dostałem książeczkę, to znaczy wojskową i miałem wbitą rezerwę, bo pracując na kopalni nie musiałem iść do wojska, chociaż byłem na komisji poborowej, dostałem już przydział do jednostki, ja, no wiesz, każdy chłopak chciał prawo jazdy w wojsku, nie? No to wiadomo, na, na kierowcę, nie? No dobra, ale żartowałem w takim klubie, Nautilus się nazywał, płetwonurkowy, nurkową, mówił mu, no to ty sobie zrobisz jeszcze ten kurs taki. No wiesz, zaczęło mi się wszystko podobać wojsko, nie? Wiesz, mieszkałem z siostrą i z mamą, nie? Mama mówi, do wojska pójdziesz, szkoda lat. No, no wiesz, już człowiek był 18-19 lat, już dziewczyna, już to tamto zaczął dyskoteki, tego chłopaki do wojska poszli. No wiesz, tak to potem przeszło, wiesz co, a może do wojska nie pójdę. Dwie No i kopalnia, wiesz, proponowała wszystkim pracownikom, którzy pracują, są poborowi, odroczenie do wojska, od wojska. No to odroczenie trwało 5 lat. 5 lat. Co roku książeczkę zawoziłeś do, tam, do tego działu socjalnego, powiedzmy, oni wysyłali do WKU i dostałeś odroczony. To w jakim mieście? To odroczony w Jastrzębiu. W Jastrzębie. I to, ale nie musiałeś wtedy pracować? Musiałeś... musiałeś pracować. Pracowałeś w kopalni, nie mogłeś mieć żadnej nagany, musiałeś być normalnym pracownikiem, wiesz. I to wiesz, do kopalni było potrzeba zawsze ludzi. Nie? I oni, na, on, oni wiesz, ludzie kończyli, w samym Jastrzębiu były dwie duże szkoły zawodowe, górnicze. O kierunkach właśnie, wiesz, i mechanicznym, i elektrycznym, i spawaczy, i kuźnia, rozumiesz, no i, i, i mhm. mm, pracownicy, faktycznie no, to były szkoły, które kwalifikowały, wiesz, wykwalifikowanych, wiesz, ludzi, znaczy wyuczały, nie? I co, i ludzie podeszli do pracy, i mieli do wojska, a kopalnie potrzebowały, dlatego te szkoły powstały, bo na terenie Jastrzębia było 7 kopalń, nie jedna kopalnia. w okolicach, tak, nie? tam same kopalnie nie? W okolicach, tak. Także wiesz, oni mieli już na rybek i, i co teraz? No do, do szkoły chodzili, do wojska. Także proponowali, wiesz, dobre takie warunki, że co? Jeszcze, jeżeli ożeniłeś się na przykład, jako, wiesz, MM-ki w Polsce były, pamiętacie, nie? Rokiem, no te, dla y, młodych małżeństw pożyczka. Ona była zwrotna. Ona była 150 tysięcy, była zwrotna ta pożyczka, a kopalnia dawała 100 tysięcy bezwrotnie, ale też 5 lat bez nagany. Nie? No i wiesz, i człowiek zaczął na tej kopalni pracować, dziewczyna potem, wiesz. A w środowisku tam w Jastrzębiu jest bardzo dużo takich rodowitych Ślązaków. Samo Jastrzębie to było kiedyś uzdrowisko. Pierwsza kopalnia w 1963 roku powstała w Jastrzębiu, kopania Jastrzębie. I, I wiesz, i wtedy był napływ emigracji się mówi, nie, z całej Polski ludzi. Jastrzębie liczyło 20 tysięcy ludzi, potem liczyło 120 tysięcy ludzi. Tam były y, te źródła, borowiny, borowiny tam, wiesz, takim błotem się układają, wiesz. Y, w ziemi była, był, był ten, y, ta borowina, Dlatego celulitu nikt nie miał, <laughs> teraz wszyscy mają. ale, ale co, no to jak, jak, jak, jak rozumiesz, jak ci moi koledzy do szkoły z nimi chodziłem, same ślązoki, po śląsku gadali mm. wszystkie, <laughs> pierunie jasny. No to no wiesz, i to wszystko na, do Rajchu jedzie, do Rajchu wszystko jedzie, bo to miał, no wiesz, albo dziadek, albo wujek we Wehrmachcie był. No, wiesz. I czasy się już tak zmieniały, wiesz tam. Polski klosek. <laughs> I to wszystko do tego Rajchu jedzie. Ja bym też do tego Rajchu pojechał, nie? No, no takie środowisko moje było, że kumple mi zaczęli wyjeżdżać. Słuchaj, moi koledzy we czterech kawalerzy dom wynajęli, lekarz wyjechał do Niemiec, to tam ten dom ich kosztował, no jak oni by chcieli mieszkanie sobie, wiesz, mieszkania w całej Polsce to był rarytas, nie? Ludzie na stacjach gdzieś mieszkali, w piwnicach też, nie? I to gdzieś daleko, rozumiesz, płacili grube pieniądze, młode małżeństwa, nie? Nie, nie było gdzie mieszkać. Żeby być samym, nie? nie Ludzie ze, ze Śląska zaczęli do tego Rajchu wyjeżdżać, wiesz, dużo dom, domów poszło na sprzedaż. Domy w 88 roku wpływali za 5000 tysięcy dolarów, potężne domy, Jolu większy dom jak wóz, wasz, z balkonem, mówię, wiesz, i, i, i ogród duży, nie? No wiesz, ale kto zarabia 5 tysięcy dolarów w balkonów nie ma, No no, tam się zarabiało na kopalni 50 dolarów, nie? No i co? No i jak ludzie zaczęli wyjeżdżać, wiesz co, mnie, ja ci powiem, mnie imigracja nie Że kumple wyjeżdżali, to, że przyjechał potem jakiś tam e, Y, starym Oplem. I poszpanował. Starym Oplem, takim ze, ze szrotu, rozumiesz, to wszystko patrzyło na tego Opla, rozumiesz, a co to było warte? No ale przy małym Fiacie, przy Trabancie, przy serence, to wyglądało. No Warburg to był jeszcze dobry samochód, nie? Warburg. No ale... No i co, jak się zdecydowałeś, żeby jeździć? Mój szwagier, mój szwagier jest starszy, on jest 51 rocznik. On przed starym wojennym, on planował już wyjazd od dłuższego czasu w jego, też pracowaliśmy na kopalni razem, w jego środowisku, no, ja miałem naście lat, 22, 4, on miał już 30 lat. Czyli on taki był dorośły, wiesz, y, politycznie już, y, wiesz, wiedział, co w tej Polsce się dzieje, że jest źle w tej Polsce, że ta trawa jest lepsza, a na tamtej stronie, rozumiesz. I też jego koledzy powyjeżdżali. I wiesz co, były, były takie czasy, że jakaś wycieczka była do Włoch, znaczy nie do Włoch, tylko do Jugosławii. I przed stanem wojennym samym. On się na tą wycieczkę załapał, i wiesz co, pojechał na tą wycieczkę i wrócił. Przez Adriatyk z Jugosławii, znaczy nie, gdzieś tam przez góry przeprowadzali do, do Włoch, jacyś, wiesz, zielonym szlakiem. Część z tej, z tej wycieczki, i, to była wycieczka z kopalni, przez kopalnię, znaczy Orbisowska kopalnia wykupiła, nie, dla pracowników. A dostali tą wycieczkę, wiesz, wiesz to, kto miał chody to nie, dosta, nie dostałeś ty i ja, tylko wiesz, szwagier miał, Nie wszyscy górnicy Szwagier- Szwagier miał chory. szwagier miał, szwa- szwagier miał kumpla, z którym pił, rozumiesz, sekretarza y, partyjnego, oddziałowego, pili razem, no to wiesz, to mu wycieczkę załatwił. No ale szwagier z okazji nie skorzystał. Jak zobaczył, mówi, jak na ten, na ten, na ten, na ten prom wchodzili, na ten, na ten pomost, czyli tam z Jugosławii przez ten e, Adriatyk, tak? Do Włoch się, co tam jest? No może śródziemne. Morze Śródziemne, tak. Adriaty mówię, Morze Śródziemne. No, musimy zobaczyć na mapach. W każdym, bądź- w każdym razie szwagier, szwagier, No wiem, że Jugosławia to jest ten samym zbiorniku wodnym. Tak, no bo to jest z tej strony woda i Włoch, Włochy. Ja, no to, jest Morze Śródziemne, nie? Ale... Może, ja mówię Adriatyk, to nie jest to samo. No, Przez wielką wodę trzeba było przepłynąć. Tak, no to jest, ja to jest, no, no nieważne. No i szwagier, wiesz co, wystraszył się. Wystraszył się, zobaczył jak na pomost idą czterech ludzi nie mieli żadnych, mieli zbiorowy paszport jako wycieczka i mieli takie, wiesz, wiesz o co chodzi, nie, ze zdjęciem przylepione karty, nie, na, na, na, na, na szyi. Tak. Jak oni na ten pomost weszli i przeszli, rozumiesz, Polacy, wystraszył się, wrócił z powrotem. Za 3 lata zaczął mnie namawiać, za 4 lata na emigrację. No. Wiesz, i, i jak mówię, to, to, że moich kumpli dużo wyjechało, no co, jednego, e, mieszkaliśmy razem w jednym bloku, dwa piętra różnicy, ja na, na czwartym, szwagier na drugim i, i wiesz, tam siedzieliśmy sobie, pijali, szwagier mówi Wiesiek, no to też mówi Wiesiek jest, wyjeżdżamy. Wiesz co, obojętny byłem. Mówi, że są dobre wycieczki do Włoch, tam są obozy. Miał już, on miał taką, wiesz, zasiągnął, zasi, zasiągnął dużo już informacji i on wiedział, gdzie co jest. Czyli on był ustawiony, że on chce Tak, on, on już 3-4 lata, 3, 4 lata wcześniej. Bo jego ciągło to już lata. I on to miał zakodowane, że on tej, z tej Polski chce wyjeżdżać. No i tak się stało, że przekonał mnie, znaczy namówił. wycieczkę jeździliśmy po tych biurach podróży, to było ciężko załatwić, bo on miał dwoje dzieci, ja miałem dwoje dzieci, no to wiesz, 4, 4 8 osób razem, żeby w jednym terminie złapać wycieczkę, nie? Z paszportami nie było problemu? E, to znaczy już, już, wiesz co, z paszportami problemy były w kolejce stać, a, a, ale, ale dostać już nie było problemu. Jeżeli, jeżeli miałeś powiedzmy już tą wycieczkę wykupioną, tak, nie? tak. Znaczy nie wykupioną, tylko że potwierdzenie z Orbisu, że masz wycieczkę. Ale jak nie miałeś wojska, tak cię puścili. Ja miałem... W, rez w rezerwie już byłem. Jak ci powiedziałem, ja, ja w miesiącu, w miesiącu, w marcu dostałem rezerwę, a w kwietniu miałem wycieczkę wykupioną na, na, e, na, na, na czerwiec do, do, do tego. W tym samym roku. To są miesiące. Miesiąc za miesiącem to leci. Właśnie jak mówisz, ja do szwagra wiem, że ja, ja jeszcze nie mogę wyjechać. Bo ja nie mam jeszcze porząd- uregulowanej służby wojskowej, nie? W momencie jak dostałem, szwagier mówi, już masz książeczkę, mam książeczkę. Wiesz, pojeździliśmy po południu tam, po tym Jastrzębiu, no, Wisła, Cieszyn, gdzieś tam Racibórz. Złapaliśmy, rozumiesz, jedno, jedno duże miejsce, Florencję. Jest na 8 osób, kemping. Płacisz za to chyba 57 dolarów. Dostałeś miejsce kempingowe, ok? Pod B5, B6. Sprawdzajcie, czy są takie ceny teraz? Może byśmy... Teraz. No miałem czasy wykupione. Miałem w czasy wykupione z włoską wizą. Tylko on Orbis wysłał. 57 dolarów to... Nie mówię, fajnie Warto byłoby teraz pojechać. Tak? tak, ale ja zarabiałem na kopalni wtedy 70 tysięcy, a dolar był po 1400 zł, to było 50 dolarów. A kopalnie bardzo dobrze płaciły. W 88 roku zarabiałem 70 tysięcy złotych do ręki. To ile wychodziło na miesiąc? 1400 kosztował dolar, bo tyle kupywałem przed wyjazdem, czyli 50 dolarów. roku 88. Ja, bo już nie pamiętam. Ja, coś tam, ale... bo to były złotówki i dolary, tak. W cholerę Czyli pieniędzy. wyście wjechali całą rodziną, nie było tak. Dwie rodziny. Dwie rodziny. Słuchaj, mój syn miał, to był najmłodszy ten Rafał, miał wtedy, Rafałek miał wtedy dwa lata. Nie miał. Nie miał jeszcze dwóch lat. Bez- Wyjechaliśmy, a we wrześniu. Wiesz co, moment, moment kiedy, kiedy te wszystkie sprawy już były załatwione, aha, to wiesz, Włochy, Włochy są, bo jest wiza, bo są w czasy. Teraz tak, wiemy, że w Niemczech, w tym, w tym rajchu jest tyle kumpli, że są te obozy. Jak do tego rajchu pojechać? Patrzymy w telewizji, a tam 30 tysięcy ludzi stoi po tydzień czasu pod ambasadą w, w tym w Warszawie, a dziennie puszczają 100 ludzi. No to zapomnij, nie? I znowu szwagier, rozumiesz, znowu z Hanysami, ze Ślązakami gada, mówi, jest tam taka, mówi, w, Racibo, w jest taka Hanyska, ona ma układy, mówi, w tym, w ambasadzie w Niemczech. I wiesz co, Zawiedliśmy jej paszporty, patrz, tyle się czekało na paszporty, wystało się, wiza włoska jest, dajesz obcemu człowiekowi paszport, nie? Ona mówi, za 48 godzin ona jest z powrotem, leciały te, te pociągi ekspresy, wiesz? Ona do Warszawy jedzie, ona, ona nie stoi w kolejce, ona ma wejście do, takie układy, okej. Okay. Wiesz co, ona chciała, jakbyś powiedział, za pierwszą klasę, za bilet i na kawę. Za załatwienie, plus opłata tej wizy, prawda? Słuchaj, tak. minęło 48 godzin, my do niej dzwonimy z Jastrzębia, to było jakieś tam 40 km, i telefon nie odbiera. I telefon nie odbiera. Za godzinę, za dwie, za trzy. Człowieku, jedziemy. Jedziemy pod dom i czekamy pod jej blokiem. Ty, wiesz, no bo co jest? No kurde, wykolegowała nas, rozumiesz, nie? Na pewno, tak. No, ty wiesz co, że przywiozła, przywiozła paszporty i, i, i czarna wrona wbita, rozumiesz, wiza do, do Niemiec. Czyli nie musimy jechać przez Austrię, która była bez wizy do Włoch, tylko jedziemy przez Niemcy. No gdzie jedziemy? No wiemy, że jest tam, są obozy. Frydland, wszyscy na Frydland jadą. Jedziemy spakowaliśmy się, wiesz, pożegnanie. Frydland to jest miasto, czy co to jest? Miasto. Frydland to jest, to jest miasto, w którym jest duży obóz pochodzeniowy. Obóz dla, dla pochodzeniowców. Tam są, tam są pochodzeniowcy, są i Rosjanie, i Polacy, najwięcej było Rosjan. W każdym razie ta droga nasza do tych Niemiec trwała 3 dni. Gdzie? 3 dni. Trzy dni. Na autostradzie żeśmy pieluchy suszyli, na butli gotowali jeść. No. O, no, mój Przecież ten ma dwa lata niecałe, nie? W dużym, jeść. w dużym, w dużym Fiacie, w dużym Fiacie mi się otworzy, od, znaczy pękło mi to puli, które pasek, pasek idzie no, na, na, na chłodnicę, wiesz, pasek klinowy idzie z silnika na chłodnicę, wiesz, i takie, na ten wentylator, nie? To koło pękło. Miałem ze trzy paski, no ale jak założysz? Jak koło jest pęknięte i co chwilę rwie pasek. Czyli próbowałeś założyć pasek i dalej pękło i dalej. To co miałem założyłem, ujechałem parę kilometrów, poszedł pasek. No i co? No ale to wiesz, to jeszcze dojeżdżając do Zgorzelca, bo tak, tak nie chcę być dokładny, ale to była taka ciekawa sprawa, bo Pamiętnik masz napisany. Polaka żeśmy spotkali na, aha, no to inaczej, dojeżdżając, dojeżdżając do Zgorzelca, po polskiej stronie odprawę mamy, y, celnicy polscy, no to gdzie jedziecie? Y, do Włoch, na wczasy, nie? A czemu przez Niemcy? A wie pan, ja mam kolegów, ja jestem ze Śląska, w Niemczech, no to trzeba ich odwiedzić, nie? Z dzień się zostanie, no właśnie tylko widzę y, tranzytową 24 godzin. Wystarczy parę piw wypić, nie? Y, otworzyć bagażnik. Wiesz, a w bagażniku śpiwory, krzesełka, namiot, No rozumiesz, cały sprzęt, rozumiesz? Bagażnik do góry, a on bach, bagażnik na dół, jechać. A na szwagra trzy godziny czekałem, bo za dużo chyba słowo powiedział i go na bok ściągnął, <laughs> rozumiesz? I wszystko wyciągał z malucha. On dwoje dzieci, żona maluchem. Ja dwoje dzieci, żona dużym Fiatem. No to ja tam jeszcze miałem, wiesz, komfort jechać, nie? On maluchem jest. A on maluchem. Ale on jest swojego wzrostu, także z waszego tak, wzrostu. <laughs> Także... <laughs> Ale maluchem podobno najciszej, nie? Bo kolanami zatykasz uszy I <laughs> nie słyszysz? Do Niemiec, do, do, do, do tych zachodnich Niemiec, nie? Ale co się stało? Ten samochód, ten, ten samochód o ten samochód przed był tak obładowany, to był stary samochód. Wiesz, ja go tam podreperowałem do mechanika, tego kumpla go zaprowadziłem. Obowiązkowe były na, na, z tyłu na, na, na, za kołami te, te, te, te chlapacze tak zwane. Błotniki. Błotniki niech będą. Słuchaj, to musiał mi wiercić, to jak uwiercił, to i na dziury wychodziły, wiesz? Nie, nie tego przymocować, tych chlapaczy z tyłu. Jecha, jadąc do, do tego do, do, przez Legnicę urwał mi się tłumnik. bo bo bo bo bo, brrr. No ale przed, ale przed samą Legnicą, także wiesz co, tam pisze polmozbyt za jakieś tam 5 km. Zjechałem do tego polmozbytu, nie ma sprawy, no wiesz tam, miało się pieniądze i już miało się wymianę i tak dalej, tam jeszcze się dolary przeszkupiło. No to nie ma sprawy, kawę sobie wypijecie, robimy, nie, ten tłumnik. Na ten kanał wjechałem, oni go podnoszą, wiesz, jak oni samochód podnoszą, to samochód się wbija, rozumiesz, w ten podnośnik. To za ciężki bo to przegnite, rozumiesz? Nite, starszy. Powyciągać parę rzeczy, wiesz, z magazynka, żeby mu użyło. Podnieśli go do góry, nowy tłumnik założyli, jedziemy. Minęliśmy z Gorzelec już z tą e, przejściem granicznym. W tych DDR-ach jakoś, jakoś jedzie, jakoś jedzie, jedzie, jedzie, jedzie. Dojeżdżamy, dojeżdżamy do granicy z RFN-em. No to wiesz, ta granica to jest chyba tam cztery pasy. Jedziesz, wiesz, jedziesz, no duduk, jedziesz, duduk, no wieże są, DDR, DDR, wiesz, między DDR-em a RFN-em, nie? Mhm. No i dojeżdżamy do ostatniej bramki DDR-owskiej. To była chyba trzecia bramka, jest restauracja. No to mamy te, te marki, te tak, wschodnie. Poszliśmy tam te kawy wypić, coś <laughs> zjeść, wydać te marki, co tam, nie? No i taki tam Polak siedział, no i widzisz, że po polsku rozmawiamy. Zaczepił nas. No tu, tu, wiesz, taka ura bura, nie? Mówi, ja mam, mówi, trochę tutaj więcej panowie alkoholu. Macie tam alkohol? No każdy z nas miał po butelce czy po dwie, nie? No, no. On mówi, że on, on by tak chciał... Polacy w podróż bez butelki. No, no nie! On by tak, mówi, tak, nam, tak by nam chciał po butelce jeszcze, a może i po dwie podrzucić, nie? A ile można? No litr można wywieźć. No to ja mam litra. Szwagier mówi, ja mam też litra. No to na, na, na, na dziewczyny po litrze możemy wziąć. Mówi, jest pewne, nic nie będzie, jak nie, to nam tylko zabiorą, nie? No zagadał nas... Ty tylko Zagadał nas tak fajnie, rozumiesz, nie? No trzeba bratankowi pomóc, nie? <laughs> Kurczę, wzięliśmy tą wódkę od niego, jedziemy, zjedliśmy, schodzimy na dół, z 800 metrów zaczyna się, to jest pierwsza, ostatnia, jedyna praktycznie bramka RFN-owska. Dederowym, deder, pojedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, nagle ta bramka, no to przyjeżdżamy, ten Polak stoi na tym pasie, ja, staję, ja stoję na tym pasie, szwagier stoi za mną, odprawa celna, no to wiesz, paszporty sprawdzają, Y, na Hitalia, na Hitalia, ja, ja, ja, na Hitalia, na Hitalia, nie? No to, że człowiek tam rozumiał tego niemieckiego, co on tam chce i tak dalej, nie? No okej. Okay. Mówi, żeby otworzyć maskę silnika, motor, żeby otworzyć, nie? I ten drzwi i wszystkie, wszystko kazał mi potwierać. Jedne drzwi mi się nie chciał otworzyć boczne. <laughs> Wiesz, bagażnik otworzyłem, silnik otworzyłem, boczne drzwi jedne się nie chcą otworzyć za cholerę. No. no ale poczekaj. Nie, od, nie, nie, nie otworzyły się, nie, od, nie otworzyły się te drzwi. Pooglądał, pooglądał, okej, jechać. Ja zapalić, on nie chce zapalić. Wiesz co, że d- RFN-owscy celnicy, Chcieli ci tam mnie pchali, bo no to wiesz, a ja go du, du, du, du, du, du, du, du, du, zapaliłem. Chcieli się was pozbyć. Jedźcie już, jedźcie. Jedźcie już, dajcie spokój na mnie. Ale w międzyczasie na tym pasie po lewej stronie, gdzie ten Polak miał odprawę, maluchem jechał, takim podklejanym, takim poszpachlowanym, takim wiesz, pr- spraju gdzieś pomalowana farba, rozumiesz, no, nie? A pokazywał paszport, że on do Niemiec jeździ 6-8 razy w roku. To 2-3 miesiące jest w Niemczech, tam wiesz, 2-3 tygodnie. Słuchaj, celnicy skład... te czapki ściągali swoje, klękali normalnie pod ten samochód, zaglądali, woła jeden drugiego, RFN-owcy, na ten samochód, naj, naj, naj, niż, no, no, wiesz, tam mówią. A ten, a ten, a ten, ściągali mu drzwi, rozumiesz, właśnie tapicerkę, a on coś na nas pokazuje, na nas pokazuje, kurde nic nie wiemy. Człowiek się aż boi, wiesz, on se może mówić, że tam wódka jego jest. <laughs> Tym celnikom, czy co rozumiesz, nie? Bo on nam powiedział, za, za, za granicą, jak przekroczymy granicę, jakieś 2 km jest taki zajazd po prawej stronie. Tam zjedziemy, poczekamy, tam się spotkamy, on to zabierze, nie? Pokazywał, pokazywał, nie, tam na niego, wiesz, jemu kiwali ci Niemcy, kazali mu tam na parking zjeżdżać. Jeszcze mnie pchnęli, zapaliłem, szwagier, odprawa, jedziemy. Staliśmy gdzieś pół godziny na tym parkingu, nie dojechał ten Polak, w jedziemy. No i jechaliśmy. Zatrzymali go, ciekawe. może A on coś tam miał. I, no no, ale minąłem najważniejszy w sumie y, y, punkt, bo, bo ten samochód, że nie zapalił w Niemczech, y, na, na granicy zachodnio-niemieckiej, to w DDR-ach się już tak zaczął psuć, to puli, jak Ci mówiłem, pękło mi Wiesz, i, i, i to nie, że się woda przegrzała, po prostu nie było smaru w łożysku, czy coś takiego, wiesz o co chodzi. Zatarło się, to jechało cały czas, jechało i to urwało, pękło, wiesz, to takim, wiesz, kółko jak pasek ci wchodzi, nie, pękło i to zerwało ten pasek i rwało. Słuchaj, stoimy na autostradzie, dzieci są są jeść, no to tam butle, jedzie trabantem jakiś gościu, Niemiec, Niemiec trabantem podjechał, Dederows, a byliśmy przy Karl do, do mieliśmy jakieś z 80 km. Bo Niemcy tam nie są takie długie, nie? W każdym bądź razie wracaliśmy do Drezda i zobaczyłem z tym Niemcem. On powiedział, że jest Fiata, tak coś się dogadali, jest Fiata tam, serwis, polmozbyt powiedzmy, pojechaliśmy. Słuchaj, nie było mnie chyba ile w Tysiu? No w sumie to cały dzień. To, to znaczy jest 8 godzin. No, A co z nim ujechałem? On stanął na, na, na autostradzie, po prawej stronie myśmy stali, otworzyłem bagażnik, ona tam wodę mieliśmy, to przeprawa pieluszkę Rafałowi, czy tam jeś zrobiła, a ja z tym Niemcem... Wody z silnika? No nie, myśmy mieli butle, wiesz. A ja z tym Niemcem, do... ale jak taki Niemiec, że co ujechał, z 15 km zobaczył kafejka, że jest kawa, to na kawę zajeżdżał. Nic. I kawę bierze, i kawę bierze. Ja, nie to, tak że ja tam płaciłem, czy tam, bo to było przed granicą, jak się, to mark, wiesz, tych marek miałem. Tylko, że czas, nie czas, stres, nie człowiek, wiesz, tutaj rodzina, tam dzieci, przecież to wszystko. Przyjechaliśmy z powrotem, to nasze znaczy w Polmozbycie, w, w tym Polmoz, do, do Drezna. No to Drezno zobaczyłem z tej dobrej strony, takie stare zabudowania. Tam ostatnio pokazywali, jak była powódź w, w Dreźnie, gdzie ta woda wylała, nie? To takie mosty są wysokie, to wszystkie te kamienice tam były zalane. To w telewizji widziałem, że tak skojarzyłem, że tam gdzieś niedaleko tymi tym, tym ulicami gdzieś jeździłem. Przyjechaliśmy, założyłem puli, założyłem, aha, w Polnozbycie kupiłem sobie to puli, chyba ze, ze trzy paski, komplet świec, pozakładałem, jak mówię, samochód szedł, no ale to już, znaczy, założyłem, Niemiec mówi, że jest już późno, że jest noc, żeby jechać do niego. bardzo ładnie. Zajechaliśmy do niego, ja i szwagier, wiesz, one, a już żeśmy spali, no nie, nie spaliśmy, bo myśmy, myśmy tą drogę robili na jeden raz, do, do, do, do, do zepsucia samochodu, tak. Ja, no w Zgorzelcu przekroczyliśmy granicę, ddr w DDR-ach stało się to, stało się to, stało się to, stało się to, stało się to, stało się to, stało się to, stało się to, stało się to, stało się to, stało się to, stało się to, stało się to, komu się to, komu się to, komu się to, komu się to, komu się to, komu się to, komu się to, komu się to, komu się to, komu się to, komu się to, komu się to, komu się to, komu się to, komu się to, komu się to,